الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi shida ga watan rabi'u sani shekara ta dubu da da da hudu talatin biyar bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa Madina wanda ya zo daidai da sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta hudu. shirin fito rama dai shirin da ke zuwa muku a dukkan asabar da lahadi a kuma maimaita a ranakun talata da alhamis wato da misalin karfe biyu na yamma kuma za ku ko da sakonninku na tambayoyi zuwa ga malam akan lambobin waya sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma cikin sifiri bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar zalika za ku yi aiko wata adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta kan shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kuma kamar kullum dai muna tare da shi malami a doktor Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano kuma sunana ana shaidar Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri a wannan rana akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta'ala cikin irin tarbiya da yawa mu'minai koyo wannan al'umma yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ishtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da hadu kuma an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wato Allah ta'ala ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci yawancin zato domin sashin zato ko wani sashi na zato laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da imam muslim da imam al-bukhari da muslim suka rawaito yana cewa iyyakum waz-zanna fa inna dhanna akzabul hadith a hirdinku da zato domin lalle zato shine mafi wato mafi zama maganar da tafi zama ƙarya a manzo sallallahu alaihi wa sallama ta rana ya kalli ka'aba sai yake cewa ma a'zama hurmataki wa ma a'zama haqqaki wal muslimu a'zamu minki hurmatan والمسلم أعظم حرمة منك حرم الله ماله ودمه وإرضه وأذاه وأن يظن, وأن يظن به سوء annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi ka'aba yake cewa kina da girman alfarma me ya kai ki girman alfarma me ya kai ki girman haƙƙi amma musulmi ya fi ki alfarma Allah ta'ala ya haramta dukiyarsa ya haramta a cutar da shi wa an yuzanna bihi su ko ai masa mummunan zato Allah ta'ala ya haramta wannan sauraka mummunan zato wani abu ne da Allah ta'ala ya haramta wani abu ne da yake jawo mutum ya fada cikin wani wawa keken rami ko cikin wani wawa laifi wanda bai tsammani ba shi yasa Allah ta'ala ya ta kushe wa ire-iren wannan zaton yake cewa inna dhanna la yughni min al shai'a shay'a wato zato baya wadatar da komai dangane da gaskiya Allah ce zannuna billahi ghayra al-haqqi zanna as-saw suna yi wa Allah mummunan zaton da ba gaskiya ba zanni na billahi zanna sau suna yin mummunan zato ga Allah wata zununa billahi zununa kuna yi wa Allah wasu zatuttuka wasu Allah ta'ala ya ta kushe irin wannan zato mara kyau da mutane ko kuma wasu mutane suke yi ta haka baya dacewa ga momini ya kasance zatonsa ba shi da kyau sawa'un zaton da yake wa Allah ko zaton da yake wa mutane Allah ta'ala ya hana a yi zato mummuna dangane da shi ya sifanta munafukai da cewa aikin su kenan su rika munana wa Allah zato saboda haka ko fita aka yi da annabi sallallahu alaihi ko fita suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama domin wani yaki to duk abin da suke tsammani suke zato shine Allah ba zai bawa annabi sallallahu alaihi wasallama nasara ba Allah ta'ala zai karya annabi ko zai saukar masa da wani bala'i kullun zaton su kenan wanda Allah ta'ala ya kushe musu akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi daga ubangijinsa da Allah ta'ala yake cewa ana inda hus ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na ya zato ya zace ni a wata ruwayar ta Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in bi khairan falahu wa in bi sharran falahu in ya mun kyakkyawan zato to ya yi don kansa in ya yi mummunan zato ba to wani don kansa saboda ka yadda ka yi zaci irin yadda ubangiji ta'ala zai mu'amalance ka to haka za ka gani shi yasa aka haramta mutum ya mutu face yana wato aka haramta mutum ya mutu yana yi wa Allah mummunan zato nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahad la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayanku ya mutu face yana kyautata zato ga Allah to Allah ta'ala ana so a kyautata zato gare shi kada a mutu ana munana zato to haka nan bayan Allah su ma ana so a kyautata zato zama mutum yana kyautata zato tsakaninsa da ‘yan’uwansa uwansa tsakaninsa da abokansa tsakaninsa da abokan mu'amalarsa kada ya zama ya mummunan zato ne ya roƙi Allah ta'ala ya bashi zuciyar da take lafiyayya zuciyar da babu kullata babu tunanin hasada babu tunanin keta babu wani mummunan tunani a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa duk da yadda Allah ta'ala ya riga ya wanke zuciyarsa amma saboda ya koyar da al'ummarsa yana roƙon Allah ya ba shi zuciyar da take lafiyayya Allahumma inni as'aluka qalban Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima ina roƙonka ka bani harshen da yake mai gaskiya da kuma zuciyar da take lafiyayya wato zuciyar da babu wato kullata babu mummunan tunani a cikinta nabi yana wannan addu'a duk da cewa Allah ta'ala ya karkake zuciyarsa babu wani rabon shedan a ciki ba don kuma wadan ya koyar da al'umma ta zama haka domin aljanna babu mai shiganta sai wanda zuciyarsa take lafiyayya zuciyar da take wato a gurɓace da mummunan zato da mummunan tunani da mummunan kuduri ba ta shiga aljanna ba Allah ta'ala ya ranar lahira ce oh, yau ma layan fa'umalun wala banun ya ce illa man atallaha bi kalbin sarif ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyen zuciya da zuciya da take kubutacciya zuciya da babu datti a cikinta wata rana rabai suna zaune wani mutum ya fito sahabbai suna zanne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tsula rajulun min ahli aljanna yanzu wani mutum dan aljanna zai bullo can sai ga wani mutum ya bullo ya yi alwala ruwan alwala ya daga daga fuskarsa yana rike da takalmansa a hannunsa na hagu kashi gari ma ana zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa yanzu wani dan aljanna zai bullo ana cikin haka sai ga wannan mutum ya sake bullowa takalmansa a hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fadar wannan a karo na uku wannan mutum da ya sake fitowa sai abdullahi dan amr ibn al-as abdullahi ibn amr ibn al-as sai yace shi kuwa sai ya je ya ga mai mutumin nan yake yi na ibada har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada shaida a kansa cewa shi dan aljanna ne saboda haka sai ya je ya same shi a gidansa sai yake ce masa mun dan mu sabani ne da mahaifina saboda haka na fito na bar gida kwana uku zan yi ban koma gida ba don haka ina so ka bani a gurin kwana sai ce to shikenan zo ka zo ka kwana to zai zama na yana sa ido akan mutumin nan sai ya ga cewa zai kwanta dan yi zikirinsa ya kwanta sai kuma can asuba ta yi ya tashi ya zikirinsa ya alwala ya tafi masallaci kwana na daya kwana na biyu kwana na uku haka sai ya gaba ga komai ba haka sai ya rena abin da ya gani tattare da shi zai zarci cewa ko zai tashi cikin dare ya yi ta sallah ya yi ta sallah ya yi ta sallah kamar ya ga dubba wannan ya gabaci yake yi la'iyaka idan asuba ta yi zai tashi yi addu'a ya alwala ya tafi masallaci to shine sai zo ya same shi yake cewa gaskiya ba saɓani na samu da mahaifina ba gashi gashi abin da ya faru nabi sallallahu alaihi wasallama wajen sau uku kwana uku yana cewa dan aljanna zai bullo muku yanzu sai kuma ya zama kai ne ka bullo to shine nace ni dai sai na biyo ka na ga meye kake yi har ka zama dan aljanna to kuma sai na gani ba wani abin a zo a gani kake yi ba don shi kansa abdullahi abdullahi ibn amr ibn al'as mutum ne mai yawan ibada mutum ne mai azumi mutum ne mai yawan karatun ƙur'ani don haka zai zaci cewa akwai wanda ya doke shi ya dame shi ya shanye a nan amma ga shi ya zo ya ga abin ba haka yake ba to shi ne sai mutumin da ya ce masa eh a gaskiya babu wani abu wanda nake yi face ni ban taba kwantawa bacci da kullatar wani a cikin zuciyata ba zan kwanta zuciyata a sake zuciyata kal ba tare da ina jin akwai wani da nake tunanin gobe zan yi masa mugunta ba ko gobe ina jin haushinsu zan cutar da shi ba saboda haka ban taba kwantawa ba ina jin akwai wani gishi ko hasada a bisa wani alkhairi da Allah ya ba mu wani musulmi dan uwana sai abdullahi dan amur ya ce hazihi lati balagat bika wa hiya lati la wannan ɗabi'ar taka ita ce ta kai ka wannan matsayi kuma shine abin da ba za mu iya ba saura ka ka zama mai lafiyayyar zuciya da babu kullata ko hasada ko tunanin mugunta a zuciyarka ga wani ba ba karamin abu ne musamman ma idan kasancewa shedan yana gudana a jikin ɗayan mu kamar yadda jini yake gudana a jikinsa inna shaifana ya jiri ibni adam majirar dami nabi shi dai yana gudana a jikin dan adam kamar da jini yake gudana nabi ya faɗi wannan a yayin da yake tsaye da matarsa safiya cikin duhu ta kawo masa ziyara na itikafi da daddare ya fito zai raka ta suna tsaye a cikin duhu sai ga wasu mutanen madina su biyu sun zo wucewa cikin sahabbai sun hango annabi sallallahu alaihi wasallam sun kuma gane cewa mace ce tare da shi yana ganin haka sai ya ce alaris likuma inna safiya ku dakata ku dakata safiya ce sai suka ce ya su subhanallah kai za mu yi wa mummunan zato na misalar alaihi ya ce ku sani shedan yana gudu a cikin jinin ɗayanku kamar a cikin kamar yadda wato jinin sa yake gudana a cikin jijiyoyinsa. saboda haka wani abu ne wanda yake mai wahalar gaske mutum ya iya yaƙar zuciyarsa ta yadda zai zama na ya rayu ba tare da yana jin haushin wani ba ba tare yana tunanin ya zai yi wa wani mugunta ba ba tare da yana jin haushin abin da Allah ta'ala ya ba mu wani na ni'ima ba to amma kuma wannan shi ne babban al'abari wanda zai sa mutum ya samu matsayin ɗan aljanna ga dai shi wannan mutum tun yana duniya kafin aje lahira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi certificate a ba bashi sa na shiga aljanna sauraka tuna waɗannan abubuwa za su taimaka mana wajen mu gyara zuciyarmu wajen mu ga har kullum muna yi wa kanmu kyakkyawan tunani muna ainihin yi wa junanmu kyakkyawan zato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa wato an tambaye shi ayyun nasi afdal mutane waye ya fi falala sai ya ce kullu makmumil kalbi sadukun lisan duk wani mai lafiyayyar zuciya mai maganar da take wato mai harshen da yake mai gaskiya sabai suka ce waye makmumil kalb sai ya ce huwa takiyun naqi la isma fihi wala wala bazai wala bazin wala zillin wala hasad ya ce dukkan wani wanda yake dukkan zuciya da take cike da tsoron Allah take tsabtacciya da babu tunanin laifi babu tunanin zalunci babu kullata babu hasada saboda ka tunanin irin waɗannan har kullun zai sa mu rika kyautata wa kanmu zato mu rika kyautata wa ƴan mu zato mu rika kyautata wa junan mu zato Allah ta'ala ya samu dace to amin su amin tambayar mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga Adam Hussari ke cewa malam menene bambancin hukuncin eh, wato tsarin iyali da kuma kayyade iyali a musulunci to tsarin iyali wanda shi ne tsara haihuwa ba da tazarar abin da ita ba da tazarar haihuwa a maimakon ya kasance mace tana wato abinda hausa suke kira banni tana haihuwa bayan haihuwa haihuwa bayan haihuwa da ta haifa wata ɗaya ta kuma samun sake ciki wata biyu ta sake ciki ta kuma haihuwa da zaman akwai tazara tsakanin ɗan da ta haifa na farko da na biyu da na uku haka zaune ta an samu tazara ta shekara biyu shekara uku gwagwadon yadda take ganin a lafiyar jikinta zai iya ɗauka wadda shi ake kira tsarin iyali wanda musulunci bai haramta wannan ba babu wani dalili da yake nuna haramcin wannan don mace ta sa ta zara tsakanin haihuwarta zamana bayan shekara biyu uku uku take daukan ciki shi kuma kayyada iyali shi ne ya kasance miji da mata sun yi ittifaki akan ko miji ya ce shi ga abinda iya abinda mata su za ta haifa to kamar yadda ake a cana sai kada mutum ya haifi sama da mutum ɗaya haihuwa ɗaya nan yi rangwame a ba shi dama in ya haifi ɗaya mace a sake ba shi wata damar ya gwada ko zai samu namiji in ya yi ta biyu bai samu namiji ba to shi kenan damammakinsa dai sun kare in ya sake ya sake haihuwa na uku to zai rika biya masa haraji duk irin abin da gwamnati za ta yi ma waɗancan da ta yadda a haifa to shi zai rika biyan gwamnati wannan kudin akan wannan sauraka da makaranta da asibiti da titi da fitila da ruwa da komai zai rika biya wa wannan yara in biyu ya haifa bayan a ɗoriya akan wanda aka rije masa zai biya wa biyu uku ne ko nau ne ya kara saboda abinda ake so shine a kayyade iyalin duk da yanzu aji sun kara ba da wata dama idan mutum ya haifi da namiji kuma ya zama da shi a cikin danginsa ba a sake baya da wasu yan uwa domin tsari ne wanda yake kashe dangantaka da dangi saboda kai kadai baban ka haifa shi ma kuma shi kadai ya ka haifa shi ma wancan shi kadai sau da wannan ya mutu uban ya mutu sai ka zama kai kadai ne a duniya ba baka da kani baka da wa baka da dan uwan uba baka da dan uwan uwa duk saboda daidai daidai aka yi to sun ga cewa akwai matsala tunda shi kansa a cikin al'umma ka tashi ka ji cewa wannan dan uwanka ne kun haɗu ta can wancan kun haɗu ta can zai kara daure ku ku zama al'umma daya domin akwai wani abin da ko da za ka iya ma wani akwai wanda ba za ka iya yi musu ba ko kuma ka kima wani saboda kaga yana da alaka da wani naka to amma yanzu zama kowa yana cin gashin kansa baya jin cewa yana dan wancan dan uwansa ne wannan ma ba inda suka haɗu wannan ma ba inda suka haɗu to laifuka ma sai su ta yawa a cikin al'umma to yanzu sun ƙara buɗe abin cewa idan ku kai kadai ne baka da wani dan uwanka a ciki a duniya to an yadda ka kai ka kara guda ɗaya saboda kuɗin ƙara faɗi to kaga duk wannan tsari ne ya saba fitira ta dan adam a saba halitta da Allah ta'ala ya halicci ɗabi'ar ɗan adam a kanta ta wani haramun ne ƙasa mutum ya ce shi yaya uku zai haifa in suka wuce haka ba zai yadda ba ya sawa matarsa doka ko ya sawa kansa doka ko idan an haifi ukun a je a datse mahaifar ko a lalata ta ko shi ya zai a kashe masa sinadaran haihuwarsa ya zama na ko ya yi auren ma kowace ce ya auren ba za ta haihu da shi ba wannan haramun ne ka iya haifuwar kwaya uku din lokaci ɗaya wani abu ya zo ya faru dukkan rasa su kuma ka riga ka je an datse an cire maka sinadarin haihuwa ko an datse mahaifar matattaka kuma da ana tunanin to yanzu ya za a yi ga abubuwan da ya faru suka faru to wannan bai halatta ba amma wancan na farko babu wani abu a cikin su sa tazara tsakanin haihuwa da haihuwa kamar yadda da dama daga cikin malamai sun faɗa haka wani da ke cewa shin wani abu ne ya bambanta mai jinin haila da kuma mai na nufasi to galibi da jinin haila da nufasi suna ittifaki mai jinin haila ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba za ta rama eh, azumi ba ta rama sallah ba in ta in ya dauke a ah, mijinta ba zai kusance ta ba ba za ta yi dawafi ba duk waɗannan a hukunce-hukunce ne da mai jinin haila take da su haka na ita ma mai jinin nifasi kusan tana da wannan inda suka sha bamban wasu 'yan abubuwa ne ba su da yawa kamar jinin haila idan mace tana cikin jinin haila haramun ne a sake ta haramun ne mijinta ya sake ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abdullahi dan umar cewa ka sake ta tana cikin tsarki ko da ciki fatsallika bahiran au hamilin kawaka in tana cikin jinin haila haramun ne a sake ta to amma magana mafi inganci shine don mace tana cikin jinin biki ana iya a sake ta ba daidai suke da haila ba nan saboda ita haila asali damar da ita ake lissafin idda ba da jinin biki ba ne biki ba a lissafin idda da shi jinin haila ake safin idda da shi Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna ya kai wannan annabi idan za ku saki mace mata ku sake su da idda su ma'ana ku sake su suna cikin tsarki sai da za su iya lissafin idda su san cewa eh, yanzu suna damar tsarki in suka yi haila to za su lissafa ta daya in suka yi wata biyu in suka yi wata uku sabanin aka saki mace tana haila to wannan haila da za ta take ciki ba ta yi lissafi da ita sai ta yi wani sai ta yi tsarki sannan kuma ta sake wani sannan ta yi lissafi kazu an kara mata wajen wata guda a cikin iddata to amma shi jinin biki ba a lissafi da shi don haka ya halatta don mace tana jinin biki mijinta ya zai sallame ta saboda wasu dalilai ya sake ta ciki kaga anan sun sha bambam sun sha bambam wajen balaga don mace ta haihu ba shi ne alamar ba daga nan yake nuna balaga ba za samu balaga ne tun lokacin da alamun balaga suka samu tattare da ita hudowar nono ko mafarki ko wani abu irin wannan sauraka tana iya ta zama balagaggiya sannan gaba ta haihu ta yi ciki sannan ta haihu sauraka ita haihuwa ko jinin biki ba shi ba cikin alamomi na balaga to ire-ire waɗannan su ne abubuwan da ake ambata dangane da bambanci tsakanin jinin beki da haida akwai wasu abubuwa da malamai suke ambata wanda akwai ɗan saɓani a kansu amma da waɗannan su ne fitattun abubuwa waɗanda ake ambata a ciki ta so ne ke cewa mutum ne yake sawa a yi masa duba ta waya ba tare da ya je wajen bokan ba to ya ibadarsa take haifa wani bambanci tsakanin amma duba ta waya ko kuma kaje ruwan ne dai ba a so gangan ka buga waya an yi maka to kuma ka ce kai ka sha bamban da wanda shi zuwa yi da kansa ba shi ke na wasu mutane su ta yi ta wayar na sallar salama da yake cewa mana ta kahinan au an rafin fasar da kawai mai kulfa karkafar ba wanzar ala muhammad wanda ya zo gudun boka ko dan duba ya gaskata shi abin da yake faɗa. so inda har za buga masa waya yi maka bayani ka yadda ya ce ka yanka bakin dan akuya ka sa bakin zakara ko jan zakara ko ka yi kwana da kwanaki baka yi wanka ba ka yadda ka bi umarninsa a nan shi don ka shiga cikin wannan hadisi ba wace ka taka da kafa ka zo ba yadda da shi cikin abin da yake gaya maka shi ne haɗarin saboda haka in mutum ya haka ya yi masa waya suka tattauna daga baya ya bai yadda ba to wanda ya dai laifi hadisin musulun zai tabbata a kansa ko ta kwana arba'in ba za ta karɓu ba idan kuma ya gaskata shi to sai ya yi ƙari ya tuba ya dawo a cikin musulunci domin abin da ya yi a nan ya warware kalmarsa ta shahada da yadda cewa allah ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya cikin komai nashi anan nan ya da cewa boka ko dan duba yana tarayya da Allah cikin sanin gaibi ko cikin bayar da abin da Allah bai bayar ba ko hana abin da Allah ya nufi da so ne yake cewa mutum ne ya kawo min ajiya shago na kuma ta fi shekara da zo ya karɓa ba gashi kuma ban san shi ba ya zan yi da ita to idan ta shekara bai dawo ba ba a samu mai ita ba to anan kana iya amfani da ita kuma ma mai shi yana yi amfani da shi in ya so ranar da duk ya bayyana ka ba shi kayansa domin ta zama tsuntuwa ba ka za ka iya amfani da ita amma duk sanda ya bayyana ya zo ya ce kayan nan nashi da ya ajiye to sai ka ɗauka ka ba shi to sai tambayar da ta fito daga ibrahim yau. wanda yake cewa nakan ga wasu ba sa cire takalmi yayin sallar gawa wasu kuma suna cirewa shin wanne ne mafi inganci a sallah ta gawa ita ma sallah ce kamar sauran salloli sunanta sallah kawai dai ba a mata ruku'u ne da sujjada domin ita addu'a ce kawai ake a ciki amma ana alwala da tsarki kuma ake yinta kuma gabas ake kallo ba ka sallace da kabarori ba ta da ruku ba ta sujjada domin addu'o'i ne ake a ciki idan mutum ya zo sallah da abin nan ya kasance takalmansa babu najasa a jiki ya halatta a musulunci ya sallah da wannan takalmin matukar dai ba akwai wani abin da zai hana ba kamar ya kasance masallacin ko a shimfiɗe yake da kafet ko da tabarmi ta yadda in ya shiga da takalmi zai lalata zai sa kura ko datti a jikin abinda aka yi shimfiɗa a nan kaga sai ya cire don ba wajibi ne sai ya sallar da takalmi amma da a ce waje ne misali masallaci ya cika an yi saho waje wajen ma ba shimfiɗa ya zo takalminsa babu komai hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi ya ce wa sahabbansa su yi shi ma yayi hadisin sa Abu Sa'id al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar da takalman su sabai suka sallar da takalman su yana tsakiyar sallah sai ya cire kuma sai suka cire to bayan an gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuka cire takalman ku sai ya ce mun ga ka cire ne ya rasulullah sai ya ce eh jibrilu ne ya zo ya gaya mu cewa akwai najasa a karkashin sa sai na cire don haka in ɗayan ku ya zo masallaci ya duba karkashin sa idan da najasa ya goge ta idan babu ya yi sallah da takalminsa wanda ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa masallacinsa ba fuda masallacinsa ma ba wani ma in an yi ruwa ma duk cikin tabo da cabi ake sallah haka zaɓe suke sujjada da haka ga dan an shigo da sakalmi an yi sallah a ciki ba wani abin nan amma yanzu masallaci sun zama ba haka ba an masa shimfiɗa da kafe da sauransu haka wani ba zai zo da lokacin ya zo ce shiga da takalmi ya salla ba saboda ita salla da takalma ba wai wajibi ba ne annabi ya yi da takalmi ya ba takalmi illa iyaka dai ana nuna maka halaccin abun idan hakan ta kama to galibi sallar da zawa ba a cikin masallaci ake yin ta ba a waje ake yin ta ba shimfiɗa kuma ake yi ba saboda haka don mutane a nan wanda ya tabbata takalminsa ba najasa ya yi sallah da shi babu komai abinda ya kamata dai a bambanci akwai bambanci tsakanin najasa da datti wani ya dauka datti shine najasa datti daban najasa daban don ka ko kura ka ka tabi ba shine najasa ba amma in ka taka wani abin da yake najasa ne to in ka suka kasa ka goge takalmin ka goge shi ke na ya tsarkaka sa ka yi sallar gawa da takalmin ka ba dole sai ka cire ba to sai sakon muhammad hotoro wanda yake cewa malam shin akwai wani ingantaccen hali ne kan koma bacci bayan sallar asubahi babu wani ingantaccen hadisi da ya nuna cewa haramun ne mutum don ya yi sallar asubahi ya koma bacci illa iyaka dai ana son kai sallar asubahi inda dama ka zauna inda kai sallah masallaci ne ka zauna a masallaci inda kai sallah ka ci gaba da tasbihi har rana ta hudo ka tashi ka yi raka'a biyu ake kira salatul shuruq kaga da maka ce mata walaha ta shi kai wannan raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum yana da ladan umara da haji kaga wannan falala ce idan mutum yayi wannan yana da wannan ladan dan kuma ya ga ba zai iya yi ba to ba cewa yayi laifi idan zai koma gida ya bacci ba a cewa yayi laifi ba inda aka ce wanda ya wannan ya laifi amma ko wata hadisi wani hadisi to ba wani hadisi da inganta nan abinda ba inganta akasin wannan ne akwai hadisi a cikin a cikin littafin ibn hibban sahih ibn hibban wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan idan zai yi rimi rasa arrasa da subhi idan zai dan gangada bayan asuba yakan wato yakan kwanta yakan kwanta ko ya dora hannunsa ya abin nan ya dora hannunsa na ya dora kansa akan tafin hannunsa na dama ko ya kafa hannunsa ya kafa hannunsa wato sa gwiwar hannunsa a ƙasa sai ya dora kansa a jikin abin a cikin tafin hannunsa to kaga a cikin hadisi ana cewa rasa arrasa ba'da subhi idan iza an rasa billaili wa za a yadahu ala kaffi yadahu al-yumna wa za a rasahu ala kaffihi ala kaffihi al-yumna wa iza an rasa ba'da as-subhi nasaba yadahu wa rasa hu ala kafi haka yake hadisin idan da daddare zai yi bacci yakan dora wato yakan yi fudu da hannunsa na da tafin hannunsa na dama idan kuma bayan asuba ne zai yi rundumi to sai ya do sai ya kafa hannunsa wato ya sa gwiwa hannunsa ya miƙe sangalin hannunsa sai kuma ya dora kuncinsa akan tafin hannunsa na dama to wani hadisin kaga ya nuna annisa da salama ya kan gangada bayan asuba to kaga ya nuna ba wani abu ne dan mutum ya bukaci yin hakan ya yi to haka ya danganta dai da yanayin da mutum yake jin kansa in zai iya zaunawa ya ta shi kenan kuma akwai dalilin da zai sa kuma ya kwanta ba a cewa yayi laifi ya ce mutum ne ya zo yana bayar da labarin rashin kyautawar da wani ya yi masa shin hakan ya yi da shi kenan saku daga aibu mustapha kiro to idan kana gaya ma waɗansu waɗanda kake ganin za su bi maka haƙƙinka ah, ba laifi mutumin da aka yi masa ba daidai ba ya samu waɗansu waɗanda yake ganin za su taimaka masa ya karɓo haƙƙinsa ko su bi masa haƙƙinsa wannan ba su bai laifi ba Allah ta'ala yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah ta'ala baya son a rika bamban a baza wata magana da take mara dadi sai wanda aka zalunta wato wanda aka zalunta shi an yadda ya fito ya faɗi abin da aka yi masa yace ce wani ya zalunce ni wani ya mun ba daidai ba wani ya mun kaza wani ya mun kaza amma zai yi wannan ne inda ya san cewa za a taimaka masa wajen neman haƙƙinsa ba wai kawai ya ta yawo yana bayayatawa ba ya faɗa a inda yake ganin waɗanda yake faɗawa za su taimake shi wajen ya karɓo haƙƙinsa wannan babu komai ta sai tambayar da ta fito daga nura muhammad wanda yake cewa malam ina da saurin fushi ko ba na fahimtar karatu da sauri ko akwai addu'ar da malam zai bani to mutumin da yake da saurin fushi lokacin da mutum yayi fushi annabi sallallahu alaihi wa sallama ce mutum yayi fushi ya nemi tsari daga Allah daga shedan falyasta'iz billahi min shaitani rajim wa a'udhu billahi min shaitani rajim dan a tsaye yake zauna bayan cikin koyarwar da an magana yake shiru wanda duk yana daga cikin koyarwar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana cewa in mutum yana fushi to in surutu yake da ya shiru in a tsaye yake ya zauna ce akwai magana akan wannan ruwaya in kuma abin nan sannan kuma ya ce a uzu billahi minash shaitanir wannan zai koran masa zai raba shi daga shedan wanda shi yake kokarin ya tanzara shi ya sa shi ya hau dokin zuciya da kila abin da ba daidai ba hushi wani wani halitta ce daga ubangiji ke halittar wani da saurin fushi wani kuma ba da saurin hushi wani ma sai ka ga ana ta cewa ba a taba ganin fushinsa ba to abinda dai ake so ya zama na kana fin karfin fushinka shi ne babban abin da ake bukata ba wai fushin kakai ba wannan ba da za a kai ka hana kan ka fushi idan Allah yi ka mai fushin ne to amma ya zama ka fi karfin fushinka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waye kuke manta urduna sur'ata fikum wa kuke dauka mai karfi mai kayar da mutane a cikin ku ko mata urduna sur'ata fikum sai suka ce allazi la yasra'u ahad wanda in yana kokowa ba mai iya kada shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sura allazi yamliku eh, nafsuhu inda al-ghadab wato wanda yake mai iya mallake zuciyarsa idan da zuciyarsa lokacin da ya fushi shi ya fi kowa karfi shi kaga ba wai fushin ne ba zai yi ba zai yi fushi sai dai zai iya danne zuciyarsa shine Allah ce wal kazimin al ghayz da masu haɗi fushin su saboda ka koda kana da saurin fushi to ko kokari ka iya danna zuciyarka ka iya haɗiye fushinka ta yadda fushin ba zai sa ka ka zalunci wani ba ko ka faɗi wata mummunar magana akan wani ko ainihin kai ta'addanci akan wani ba wannan shine bukata a maganar mantuwa mantuwa ita ma wani abu ne da Allah ta'ala yake halittar mutane da ita wani yana zama mai saurin mantuwa ne yana da wahalar ya rike abu kuma nan da nan zai manta amma ya rike kaga wannan babu shakka yana da matsala sosai in an ga masa ba zai rike da wuri ba kuma in ya rike zai manta da wuri akwai wanda ba zai rike da wuri ba amma yana da wahala ya manta za a sha wahala kafin a sa ya rike abu ita maimaita masa amma in ya rike kuma da wuya kuma a tambaye shi ya manta to ga wannan shi al'amuransa da sauki abinda kawai yake bukata ko daushe ta nanata abinda aka gaya masa ta yadda zai zauna a kwakwalwarsa akwai wanda zai rike da wuri kuma zai daɗe bai manta ba kaga waɗannan su kuma su da yawa nan za ka faɗa nan zai rike kuma zai a jima ana ana tambaye shi wani abin yana kawo shi yadda yake in Allah ta'ala ya bayi mutum a cikin na kaso na biyu ba ko na uku ya yi shi a kaso na farko mai saurin eh, mantawa kuma mai wahalar rikewa to na sai dai ta kokari wajen tirenin din kwakwalwarsa domin ta kwakwalwa ana cewa ita ba kamar kamar sauran gaɓoɓi take tana buƙatar ɗarka tirenin ɗinta wanda kasancewa kakan kasance wanda baka iya dogon gudu kayan yanzu na za ka yi ta haƙi ko jikin ka yi ta ciwo amma yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi sai ka ga cewa ka ya fara sabawa to ita ma ƙwaƙwalwa ana mata wannan ka zamana kana tara tirenin wajen karanta abu da ƙoƙarin tsara shi da za ka riƙe to yau da gobe zai sa ƙwaƙwalwa ta yi ƙarfi ka riƙe akwai abubuwan da malamai suke ba da shawara idan mutum karatu yake yana so ya hadda eh, ke da kintaci lokacin da lokacin da ake samun safa uzdihin lokacin baka shiga kwaramniya ba abubuwa ba su fara tasowa sun fara damun ka na rayuwa ne da gowa kamar da sassafe da sassafe bayan asuba kafin ka fara shiga hayaniya tun kur'ani ne za ka yi hada in hadisi ne ilimi ne ba menene ka kintaci taci irin wannan lokacin yana taimaka wajen hadda da guri wanda shi ma ba hayaniya wurin da ba shi yasa kamar tsara da ɗakin karatu labirari ana so a ga an yi karatu a gurin ba shi gurin ba hayaniya to ta tace irin wannan gurin wannan zai taimaka a sannan yawan maimaita abin da kake karantawa kanka karanta sau ɗaya sau biyu ka ji kama kariki ka bari ita maimaitawa ce kalimatu marra laysat mustaqirra abinda zaka ji ka faɗa da sau ɗaya ko ka ji sau ɗaya ba lalle tsaya ba amma kai taiwa mai tashi kai taiwa maimaita shi zai taimaka sannan abu na hudu da zamana kana da waɗanda za ka rika muzakara da su za ka rika karanta musu abinda ka haddace ko wani su masu haddace su karanta maka kuna bitar su a tsakaninku to shi ma yana taimakawa amma wata addu'a ta musamman wannan ban ta ba ba laifi ga addu'a da wasu malamai suke Allahu ya mu'allim Ibrahim allimni wa ya mufahhim Sulaiman fahimni wa cikin sujjadarka Allah ya wanda ya karantar da Ibrahim karantar da ni wanda ya ya ya fahimtar da Annabi Isma'il ka fahimtar da ni ba laifi kai kai irin wannan sai tambayar Haruna wanda yake cewa malam ne hukuncin matar da ba ta bin umarnin mijinta sai na mahaifiyarta ya kuma matsayin uwar da ke ziga yarta wajen kin bin umarnin mijin nata to kowanne yana da matsayinsa uwa tana da matsayinta miji yana da matsayinsa ba haƙƙin uwa ba ne ta kwace haƙoƙin miji da ce ko ya kattabi mijinta ko ta saba mijinta a idan uwa ta yi ta ce wa ita irin wannan ta gaya wa ita irin wannan magana to bai halatta ita mata biyayya a nan ba saboda nan ba haƙƙinta ba ne cewa aka yi mata biyayya cikin abin da bai saba Allah ba kuma babu shakka saban Allah ne uwa ta ce wa ita kanta ba mijinta domin Allah ta'ala shi ya farlanta wa mace ta bi mijinta to idan uwa ta zo ta ce ki saba masa ko ki ji maganarsa a anan ta sabawa Allah ita ba za a bi ta anan ba saboda ka baya daga cikin haƙƙin uwa ta hana yarta yi wa mijinta biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba haka kowanne yana da matsayinsa a yi mata biyayya akan abin da yake haƙƙinta ne miji shi ma a mata biyayya a cikin abin da yake haƙƙinsa ne babu shakka wauta ne wauta ce ba ƙarama ba a ce uwa take dora ita akan hanyar da take ba mai kyau ba maimakon uwa ta yi wa yarta nasiha akan tabi mijinta akan ta yi da'a ga mijinta akan ta kiyaye haƙƙin mijinta maimakon ta zama ita ke ce mata irin wannan wasiya kamar yadda aka san iyayen kware suna yi wa 'ya'yansu sai zama da tana mata wasiya da aka san wannan mu shakka wannan ba ta zama uwar kirki ba bata zama uwar da take jagorancin yarta zuwa ga abin da ke rabo ne ga yarta ba tana ɗora yarta ne cikin hanyar halaka kuma abin mamaki har ko da yaushe iyaye waɗanda suke masu hankali sukan samu nutsuwa idan suka ga cewa mace tana zaune gidan mijinta tana zaune lafiya da mijinta mijinta yana yabanta yana jin daɗin irin yadda take mu'amala da shi yana mata addu'a iyaye sukan ji daɗin wannan taimakon uwa da ta sami matsayarta da take irin wannan biyayya ga mijinta taimakon ta samu jin daɗi sai zama da ita ke ƙwarin tanzira yar ta ainihin bata wa mijinta babu shakka wannan ya wa hankali uwa mai hankali ba za ta yi wannan ba saboda haka idan ya tana tare da mijinta uwarta ta nemi ta saba wa mijin to ta yi mata biyayya nan saboda yi mata biyayya nan saban Allah ne haƙƙin Allah kuma yana zama da haƙƙin iyaye ta ce na fi yi nusa wanda yake cewa malam a taimaka min da addu'ar da zan rika yi domin na daina yawan mafarki mai ban tsoro wajen bacci to akwai ladubbai wanda musulunci ya tsara ga mutumin da zai kwanta bacci idan mutum ya zo kwantawa bacci yana da kyau ya kwanta cikin tsarki kada ya kwanta a cikin najasa da zama cikin tsarki ya kwanta a sannan ya yi addu'a lokacin da zai kwanta addu'o'i nan da annabi salari salama ya koyar ga wanda zai kwanta bacci bismikallahumma motuwa a ahya da sunanka ya Allah nake mutuwa wato nake bacci kuma nake tashi daga bacci jumla ce gajeriya da kowa zai iya haddacewa amma ba za ka iya doguwar addu'a ba to ko wannan kai bismika allahumma amutu wa ahya ko ka ce bismika rabbi wa za'tu janbi in amsakta nafsi farhamha باسمك in وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما ibada ka salihi ta wani addu'a ce da annabi koyar ga mutum da zai kwanta bacci ko kuma ainihin Eh, idan mutum zai kwanta bacci ya karanta ƙula'u zai guda biyu ya tofa a hannunsa ya shafe jikinsa annabi sallallahu ya kasance yana yin haka ruwayoyin suna nuna tofawar ake fara ai sannan a karanta ka tofa kana karanta ƙula'u zai ƙula'u zubarabbil falak ƙula'u zubarabbil nas ka shafe ko ina a jikinka to wannan shi ma yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka kwanta akan barinka na dama wannan shi ma yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama idan mutum yana yin wannan babu shakka zai samu kariya da tsaro daga shedan ko mutum ya karanta ayatul kursi wanda ya tabbata cewa idan mutum ya karanta ta da daddare har gari ya waye shedan ba zai kusance shi ba don ya karanta ta da safe hayyan mata ta shi ɗin wajen kusance ciwo to ita ba wannan za su taimaka saboda mafarki na ban tsoro daga shiɗan ne shi ake kira alhulu wato mafarki mai ban tsoro wannan daga shaidan ne an ru'ya min Allah wal hulum min ash-shaytan to ne zai rika tsorata mutum a cikin bacci ya rika ganin abubuwan ban tsoro in ya kasance yana kula da irin waɗannan abubuwa insha Allah zai samu saukin abin da yake gani na ban tsoro a cikin baccinsa to wace tambayar da ke cewa shin ya halatta mutumin da bai yi salar azhar ba ya bi jami'in salar la'asar a matsayin azhar ɗinsa? eh kamar yadda muka sha faɗi saɓanin niyya tsakanin liman da mamu ba ta cutarwa don ya kasance liman yana niyyar wata sallah mamu yana niyyar wata sallar daban ko liman yana niyyar sallar nafila mamu yana da niyyar sallar farilla ko liman yana niyyar sallar farilla mamu niyyarsa ta nafila wannan ikhtilaf al-ikhtilaf niyya sabani a cikin niyya wannan baya cutarwa abinda yake cutarwa ku saba a aikace ya tafi sujjada kai kana ruku'u ko ya dago kai ka dagowa ko ya zauna kai ka miƙe wannan wannan yana bata sallah shine da ake inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wala تكبروا حتى يكبر وإذا ركع raka'a ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا wala يسجد an sanya liman dan ai koyi da shi in yace Allahu akbar kuma ku fada in ya tafi ruku'u ku tafi ruku'u in ya dago ku dago in ya tafi sujada ku tafi sujada in ya dago ku dago to anan ne ake san a ga an dan kwaikwayi liman ah, a cikin ayyukan na zahiri amma a cikin niyya da al'akwal abubuwan da yake faɗa da niyyarsa a nan babu batun a samu daidaito ko wajaucin samun daidaito shi yasa a za ka bi liman a cikin sallar sai karanta fatiha ya karanta alam na shira kai kuma karanta fatiha karanta wacce ne kaga anan ka saba masa abin da shi yayi firce yake yi kai baka san ma mai karanta ba shi ma bai san mai ka karanta ba ko ka yi sujjada shi ya yi subhanu rabbi ala kai yi addu'a ko shi ya yi addu'a kai yi subhanu rabbi ala ko ko shi ya yi guda bakwai kai yi guda biyar ko ya yi biyar kai yi uku kaga nan kun sassaba to wannan sabanin baya cutarwa saka nan ne aniya shi ma baya cutarwa kana iya bin shi yana la'asar kai kuma baka kuma kai azhar ba kana bin shi a matsayin sallah azhar hadisai da yawa sun nuna irin wannan sabanin baya cutarwa kamar yadda muka sha faɗar su akwai da annabi sallallahu alaihi wasallama da cikin sunan abi daud annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin zaid ibn arqam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah amina sallah sai ya hango wasu mutane guda biyu a gefe guda can zaune ba su yi sallah tare da shi ba sai ya ce a kira wasu sai aka zo da su faje a bihi ma fara ido fara'isuhuma sai aka zo da su jikinsa yana rawa ce ma ba lukuma lam a ma'ana me ya hana ku yi sallah tare da mu ka ce ya rasulullahi na firi halina an yi sallah a masaukin mu sai da muka yi sallah sannan muka zo nan annabi ce to in kuka yi sallah a masaukin ku sannan kuka zo kuka samu liman yana sallah da jama'a to ku yi sallah tare da shi sai ta zama nafila gare ku kaga anan sallar jam'i ne amma yana kwadaitar da su da sun shigo an yi sallar da su sosai ta zama nafula kaga an samu sabanin niyya a nan ba ta cutar ba haka nan mu'az jabal kuma yadda yake cikin musnad imam ahmad mu'azu ibn jabal ya kasance yana sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan mutanansa kuma banu salima su jira shi har sai ainihin har sai ainihin ya dawo sai musu sallah su suna farilla shi kuma yana yin nafila saboda ya riga ya sallar farillarsa tare da annabi a masallacinsa saboda haka kaga anan an samu mai nafila mai farilla ya bi mai nafila don haka babu matsala don an samu saɓanin niyya sallah ta yi ba kamar yadda za ka je ka samu a wasu gurare ba har ma irin sutura ake wa sunan sallolin a rubuta sunan sallah zahar sallar la'asar sallar magarba musamman masallatan da suke ko musallaya da suke kan hanya na matafiya wai kada waɗannan zo suna azhar wasu masu la'asar zo su bi su ko suna la'asar wasu masu azhar zo su bi su sai su sa in la'asar suke sai a sa musu mai suturan mai la'asar saboda mai azahar kai ya zo ya da su to wannan ba a bukatar wannan da an bar ta sutura guda ɗaya kawai in azahar suke yi ya zo ya jona illa suke ya zo ya ba matsala sai usman musa wanda yake cewa akwai waɗanda ke barin wayarsu tana ringi yayin da suke sallah sai kuma su fito da ita su daddan su kashe su mayar ya sallar su take to motsi a cikin sallah kashi-kashi ne kuma kowane kashi yana da hukuncinsa akwai sanda motsi a cikin sallah yake wajibi akwai sanda motsi a cikin sallah yake mustahabbi akwai sanda zai zama karuhi akwai kuma sanda zai bata sallah duka inda sallar motsi a cikin sallah yake wajibi motsin da idan ba a yi shi ba sallah ba za ta yi ba wato motsi ne ana buƙatar a yi shi inda ba a yi shi ba sallah ma ba ta yi ba to wannan wajibi ne ma kamar misali a liman alwalar shi ta warware kaga dole a shigar da wani gaba ya ci gaba da sallah hannun wajibi ne ya ja wani ya motsa ya shiga gaba ya ci gaba da sallah kaga wannan haraka ce wata ke ingancin sallar ya ta'allaka da ita idan da ba a yi hakan ba to sallah ta shiga cikin wani garari ko kuma mutum ne yana sallah alwalar shi ta kare sai ya fita daga sahu to wajibi ne a cike wannan gurbin da ya bari don haka kaga na bayan shi zai shigo ya cike sahu cike sahu wajibi ne to kaga wannan motsi ne domin tabbatar da wani abin da yake wajibi a sallah shi ma motsin sai zama wajibi inda yake mustahabbi motsin da za a yi domin a kawar da wani abin da barinsa zai kawo tashwishi a cikin sanin mustahabbi ne kamar kamar wannan misalin wannan abin da ya kawo na waya yayin da mutum yake sallah waya tana ringin babu shakka za ta ɗauki hankalin mutane ko shi da kansa ko wanda suke kusa da shi to kaga ana akwai buƙatar ya kashe ta domin mutane su samu tamamul khushu khushu a sallah mustahabbi ne in ya bar wayarsa za a rasa wannan mustahabbin to mustahabbi ne ya kashe wayar tashi in ma ya kasance za ta lalata musu sallah motsin ana ya zama wajibi haka nan mutumin da ya shigo masallaci ya samu an yi ruku'u liman ya yi ruku'u sai yake ganin idan ya yi ruku'u ya ce sai ya ƙarasa sahu sannan zai samu ruku'u sai zai rasa wannan ruku'u zai rasa wannan raka'ar to sai ya ruku'u daga bayan sahu da aka dago sai ya karasa ya shiga sahu to wannan ruku'un da ya a bayan sahu mustahabbi ne ba wajibi bane yana iya tahowa ya shiga amma tunda yayi kaga dole ya shigo sahu to kaga wannan motsin shi ma baya da laifi motsi kaɗan a cikin sallah wanda babu dalilin yinsa sa kamar mutumin da yake sallah ya taba agogonsa ko ya sa gyara abin nan maɓallinsa wani abin da bai zama tilas ba kuma dan abu ne zai dan kankani ba motsi ne mai yawa ba to wani makaruhi ne in yi shi ba a cewa sallarsa ta ɓaci amma da ya yi makaruhi motsi mai yawa wanda zai fitar da sallah daga hayyacinta har ma ko a bar alƙibla to wanda yana ɓata sallah yana ɓata sallah saboda haka malamai suka kakkasa motsi a cikin sallah kashi-kashi akwai inda zai zama wajibi tun da yake sallah sai hango wani zai fada rijiya ko yaro zai fada rijiya sai ya je ya tare shi ya kamo shi to in yazo zai dora akan inda ya tsaya ba sai ya sai ya sako sallah da farko ba dan wannan motsin wajibi ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kashe miciji ko kunama lokacin da kuke sallah dan ko yana sallah ya ga miciji ko kunama ya kashe shi kashe maciji ko kunama zai bukaci motsi in kana sallah ka hango kunama dole rarar mota kalmi ko wani abu da za ka dake ta to wannan ga motsi ne da yake wajibi tunda kana ga kunama ba zaka iya ci gaba da sallah ba to amma zaka yi motsi kuma wata har ma ka sa ka bar ma alƙibla to wannan babu komai amma motsin da yake ba dalilin yin sa in yayi yawa yana bata sallah in bai yawa ba makaruhi to alhamdulillah masu raro duka duka nan muka kawo karshen shirin na wannan rana amma kafin sallama dai kamar yadda aka saba masu raro za ku yi aiko da tambayoyin ku a kan sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatin ko kuma a shafin fatin da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen adini musulunci na gidan radio rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita uku a zanguna fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jan lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano da kuma wanda ya tattara mana soci akan na'ura bashir idris ungonko anas idris hassan da ne kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن وهديناهم صراطا مستقيما